для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Матко, маладую час убираць, сказала старая ўдоля, што корпалася пры печы. Знаю сама, што пара. Мачыха, нягледзячы на чалавека, паклала кофту на палаці і загадала Ганне садзіцца на ўслон. І ўсе, хто быў у хаце, жанкі і дзяўчаты абкружылі Ганну, адны, каб памагчы мачысе, другія дружкі, каб зрабіць тое, што належыць ім, выбраным за дружак. А трэцяе, каб проста паглядзець, як будуць збіраць маладую на вяселле. Такая падзея ж. Чарнушка кволахіснуўся, падаўся к дзвярам заўважыў на печы хведьку, які таксама прыціха навастрыўся вочкамі, хмурна кіўнуў галавою: «Злазь! І ўзяўшы малога за руку, бацька рвануў клямку і знік у сенцах. Чарнушка выйшаў на аганак. Коні былі ўжо запрэжаны, мокры вецер варушыў коснікі на вуздзечках на дузе. Чарнушка пастаяў разгублена, трымаючы ў руцэ забытыя штаны, патупаў назад у сенцы, і ў сенцах ён памыўся, перайшоў каморку, Памазам лоем валасы, каб ляжалі лепей, перадзеўся ў картовыя, с цыбулькавымі лапінамі штаны или раптам без сіл опусціўся на печ. Невядома, колькі чарнушка сядзеў бы так, калі б хвіцьку не надакучыла гэта і малыні шмаргануў яго за рукаў. Чарнушка зварухнуўся, калі ён зноў ступіў у хату, Ганна стаяла ўжо заплеценая у новай атласнай кофтачцы ў чырвоным з зялёным клетачкамі андараку і ў чырвоных матчынах чаравіках па ўботціках. Чарнушка глянуў: Вянок на ганне. Вэлюм спадае дадолу, лёгкі нібы і не важыць нічога. Над белай атласнай кофтачкай, У вэлюме так добра, так прыгожа віднеецца смуглявасць яе твару, дужкі броваў і вільготныя, як спелыя вішні ранкам вочы. І ўся яна, як вішня, падумаў чарнушка, як кветка з вішні. І раптам пачуў, як душу яго сціснула вялікая журба. вянок вэлюм. Убачыўшы іх, чарнушка як ніколі яшчэ пачуў бяду. Не, ён не толькі пачуў, ён здалося, убачыў гэтую бяду. У вянку у вэлюме грозную, страшную. І ў яго зноў аслабілі ногі рукі, так што ледзь хапіла сілы, каб падняць руку і сцерці з вачэй, штосьці мокрае, салёнае, туманлівая. Ён адарваў адразу позірк ад Ганны і стаў тупаць па хаце. Тупаць абы, тупаць, абы не думаць, не глядзець на дачку, у вянку і ў вэлюме. І ўсё, што бачыў тады чарнушка, што ён чуў, дзіўна адгукалася ў ім журбою. Некалькі разоў убягалі ў хату дзяўчаты, аб'яўлялі: едуць, едуць. Пачыналася мітусня, трывога і журба у ім пякла мацней. А потым аказалася, што трывога дачасная. Усе прыціхалі, але сум яго не прападаў. Дзяўчаты, жанкі спакойна гаманілі, спявалі, нудзіліся чакаючы а яго журба ўсё тачыла і тачыла. Нават тое, як спакойна сядзела, чакала свайго дачка, таксама вельмі вярэдзіла яго душу. Яна была такая ціхая, якой бацька і не помніў ніколі Ганну. Слова, здаецца, не прамовіла. Вакол яе перакідваліся смешкамі, прыслухоўваліся нецярпліва. Толькі яна адна была такая маўклівая, такая ціхая. Яна ж гарэзніца, нецярпліўка заўсёды а зараз. Нішто не змянілася ў ёй. І раптам пачулася музыка. Успачатку толькі буханне барабана, а потым урачысты з жаласным хліпаннем пералівы гармоніка, песклявы прарэзлівы віск дудкі, музыкі набліжаліся. Дудка і гармонік чуліся ўсё лепш і лепш. Ганна з ганеных дружак, гарэзная вяртлявая Маруся ускочыла, прыслухалася са страхам і абвяла, вачыма дзяўчаты крыкнула: «Дружыно, Это ж чужыя якісьці пад'язджаюць. Маладую нашу ганулючку, мабыць, адабраць хочуць. Яна грозна нахмурылася, кінулася к дзвярам. Не, не аддадзім яе. Не аддадзім, не аддадзім выручым. Не аддадзім, выручым, прагонім, калі што якое. Ці няхай по-добраму. Выкупляюць няхай, закрычалі дружкі. І ўсе, хто быў у хаце акрамя Ганны, з вясёлым шумам крыкамі высыпалі на ганак і на двор. музыка на вуліцы перад самай хатай раптам сціхла і ганне стаў чуваць гоман многіх галасоў і воклічы нейкія каманды спрэчкі рогат барацьбы не пушчаюць выкупу дабіваецца прайшло ў яе галаве багато народу пэўна подумала Ганна як думаюць аб нечым далёкім і чужым у Увесь гэты гоман спрэчкі, смешкі гэтыя, што прабіваліся з вуліцы з двара, даходзілі да яе, як у сне, як бы зусім і не датычыліся яе. Ганна сама была, як у сне, жыла неперажытым. Гэта пачалося учора, калі сыпаліся госці, яны пілі, ели, гаманілі, і яна таксама разам з імі пілала. Пла не таму, што хацела, а таму, што не піць гарэлку, маладой нядобра. Есці яна зусім не магла. І пасля таго здавалася бясконцага гатавання, ад якога і цяпер балелі руки, і было так моташна, на яду і глядзець ёй не хацелася. Ну, чаго ты гануля? Не ясі нічога. Чаму сумная? падыходзіў бацька, які паглядваў на яе пільна журботна ну з'ела б чаго дочачко пад'ела ўжо не хочацца перага б узяла ну ці халацу казаў бацька а я хіба коржыка возьму ты еш бо так скора спіяніся сказаў бацька яна і праўда хутка спіянела а У галаве шумела перад вачыма ўсё гайдалася, плыло міскі, пляшкі, мачыха, людзі, і ад гэтага мацнела дзіўнае адчуванне, што ўвесь гэты тлум, гэтая п'яная вячэра, усё гэта не для яе, нейкае далёкае, чужое ёй, чужое свята, чужое вяселле. калі госці разышліся, Ганні ледзь хапіла сілы, каб раздзецца, залезці пад коўдру, Але сон доўга не ішоў. У главе кружылася, блыталася, Гамонка, песні, твары, зыбаўся, плыў кудысьці ложак. І здавалася, гэта ніколі не скончыцца. Заснуць, заснуць бы як-небудзь, заснуць не чуць, не бачыць, забыць усё. Сон быў такі, што ў ім штосьці доўга блыталася, перамешвалася, плыло, раптам Ганна закрычала, Са стогнам прачнулася зусім мокрая ад поту поўная гідоты і страху. Рукі яе ўсё цела было нацята, дрыжала. Што ты? Што з табой? трывожна запытала мачаха з печы. Нічога. Сон прысніўся. А, а ты перахрысціся. Спі. За акно церусіў дождж, было чорна ціха як у магіле і лежачы спакваля спакайнеючы яна паспрабавала было ўспомніць што ж ёй снілася але не змагла згадваліся толькі нейкія абрыўкі лух заліты сонцам і васіль ён косіць капа сена и Василь и не споделки обруч гадюки на нозе. Дурман от гэтага сну не выходзіў увесь ранак. Жыў і цяпер. Што ж значыў гэты сон? Аб чым ён кажа, што прадвяшчае? Яна чула ў тому ва ўсім целе, як пасля цяжкой працы балела голова і як шчасця хацелася цішыні спакою і адзіноты але на ганак у хату ішоў гоман людзі много людзей ішло нібы ў сні нібы чужога убачыла яна яўхіма які падвіск і грукат музыку варваўся ў хату з ларывонам разам з імі была сарока і цэлая хэўра прыяцеляў Яўхім быў у новым касцюме, у скураных блішчастых галіфе, у блішчастых ботах і сам увесь блішчасты, твары льсніўся чырвона, як памазаны салам. Нават вочы. Вочы былі быццам таксама памазаныя. Блішчалі мысляніста, радасна. Шапачка з шырокім блішчастым казырком зухавата з'ехала на самае вуха. І ўвесь яўхім кідаўся ў вочы, незвычайнай зухаватасцю. Не было відаць і знаку таго, што ён не з паўночы гуляў і піў. Набраліся ўжо і сягоння. А пахмяліліся, прайшло ў ганненай галаве. Памагай Бог у хату, голасна і весела сказаў Яўхім, зірнуў масляністымі вочкамі на ганну. Дякуем! Дякуем на добрым слове, выбегла наперад яму мачыха. І Ганну убачыла мачыха, як дзіця прыціскала да грудзей новыя боты. Напэўна, гэта быў Яўхіма ў падарунак. А залаціў жа ты мяне, аж заспявала мачыха. А век пакуль буду, Богу буду маліцца за такую тваю ласку. Усе навокал шумелі, зайздросцілі мачысе. Гэта дык падарунак багацце цэлае. Ох, вось жа шчасце увалілася ў рукі цімашысе. Ну это, кеб не граска і не холадна хадзіць было к свайму зяцю. Я ўхім так гаварыў, так глядзеў на ўсіх, што Гэнні падумалася лічыць, ён тут самы жаданы, самы важны, нібы, гаспадар і нават Бог. От, няхай табе я ў хімко! Не магла супакоіцца матчха. А што ж ты хочаш, няхай усё будзе за такую тваю доброту. Яна глядзела на бота і жаласна крывілася і раптам засмаркалася і раптам полезла к яухіму цалавацца. А кеп табе ўсяго было добрага вазамі, А кі будачы вялася, не пераводзілася табе. Калі Яухіма павялі да покуту, Мачыха бегла побач, О тут, А тут Яўхімка, А зяцёк жа ты мой залаты, А вось тут тваё мясцечку, А вось тут буяры твае. Яўхім сеў за стол і скамандаваў: Буяры гусары, Наша пазіцыя кажуць тут. Садзіцеся. Ганну з дружкамі пасадзілі за другі стол. І як толькі паселі, барадаты пракоп наліў чарку гарэлкі і за сталамі і не толькі за сталамі, у парозе каля печы, дзе атоўпіліся цікаўныя, нават за шыбамі, да якіх шплюшчыліся твары, ураз усе прыціхлі. Усе ведалі, зараз будзе неабы якое відовішча. На талерку! На талерку пастаў, пачулі ўсе ў хаце сарочын шэпт. Цётка сарока шмарганула свата за рукаў. Не трашчы, сам знаю, вырваў ад яе рукаў і аб'явіў у голас пракоп. Сарока закапыліла губы, пакрыўджаная, злосная, пракоп жа паставіў чарку на талерку і няўклюдна з важным выглядам паднёс да ганны чуючы на сабе позіркі многіх людзей, Ганна, як у даўно завучанай ролі паклала на чарку хустачку. Усе, хто сядзеў за сталамі, стаяў у парозе і за вокнамі добра ведалі, што і як павінна быць далей, але сачылі з пільнай увагай. Жыццё ў людзей было не надта багатае на падзеі, на ўцехі. Усе нязводна глядзелі, як я ўхім узяў хустачку, як выцеў з пінжака і паклаў на талерку грошы. Цэлыя тры рублі заварушыліся, зжапталіся многія, і летня ўсіх здзівіла, што Ганна узяла такія грошы быццам абыякова. Гэта былі быццам не тры рублі, а нішто. Бач ты, ганарыстая качка. Ще і не пажанілася ўжо як багачка, асудзіла маладую цётка сарока. Сарока сачыла за ўсім не так, як іншая. Яна цікавала, нецярпліва прагнула. Вось-вось прыйдзе момант, калі яна пакажа сябе. Але недарэка пракопы Ганна быццам на зло ёй рабілі ўсё як трэба, узяўшы грошы, узяла потым чарку і выпіла. Потым да Ганны падышла Ганніна дружка Марыся. Мачыха выштурхнула наперад к сталам разгубленага напалоханага хведзьку, які, апынуўшыся перад людзькімі позіркамі, стаў дзікавата азірацца. Яўна хацеў шмыгануць у сенцы. Столькі казала, столькі вучыла яго маці, што рабіць, як прыйдзе яго пара, а выйшаў, глядзі, ураз забыў усё. «Ну, хадзі ка мне!» – позвала брата Ганна. «Ну, возьми за руку». «Иди, иди, не бойся, браток», – подскочила до хведьки сорока. «Вяди к столу молодого, кебдау золотого». Хведька озернулся на сенце, подумал трохи, неохотно послухался, узяв руку, якую подала Ганна, глянул, а куды ж я ей вести? А вось туды, туды, гляди, до сватов шапнула браціку на вушка Ганна, а потым пайшла к пракопу і сародцы, якая важна сядзела за сталом. Скажы, кеп заплацілі за маладую, не ўтрывала і памагла маці. Заплаціце за маладую, сказаў ён. Страшны як лясун пракоп паклаў яму ў далоньку вялікі важкі кружок. Гэта быў пятак. Хведька зацікавіўся, паднёс далоньку з кружком да твару і не адразу і заўважыў, што на яго забыліся, і калі заўважыў, як птушка, перад якой адчынілі дзверы, нырнуў у сенцы. Пасля таго, як бацька і мачыха блаславілі маладых на вянчанне, падвіск дудкі, плач гармоніка і буханне бубна, Ганна і Яўхім выйшлі на двор. Ганні кінуліся ў вочы музыкі, у лапцях усе аблепленыя гразёю да кален. Было як раней ветра нахмарна, нібы збіраўся дождж. Трэба ж, столькі гразі нарабіла, сказаў бацька. Ён заспяшаўся коням. Ано ну, бліжэй падгані, к самому ганку, крыкнуў ён хлопцу, які трымаў лейцы. Ладаваліся у царкву. Яны ехалі трыма вазамі. На першым Ганна з дружкамі, на другім Яўхім з Сцяпанам дружынай, а на апошнім пракопы сарока. Трэба было выпраўляцца ўжо, і працэсія не краналася. Музыкі, якім трэба было ісці за сяло пешкі і перад вазамі, азіраліся на вазы і тапталіся. Цераз некалькі крокаў холадна баплісквала лужа. Яна была па калена не менш. Ну чаго сталі? весело крыкнуў Яўхім. Не абойцеся, не патоніце. І ён зарагатаў. Пад гэты рогат музыкі асмялелі, заігралі свае песні і хоць без ахвоты, але без скаргі пацягнуліся к лужыне. Абавязак ёсць абавязак. Thank you. што ў хата была найкрай сяла. Вуліца, дзякуй Богу, нарэшце скончылася. За сялом неўзабаве дарога пайшла не такая гразкая, цвярдзейшая, Ды да таго ж музыкам па закону можна было ўжо сесці на воз. Яны з радасцю палезлі да сватоў. Ну, цяпер як і трэба. Паехалі на ўскач з галёканнем, са звонам, аж гразь ляцела з-пад калёс. калінку строю сабе сымонака каморку строю сабе сымонака каморку ака яму ганначка падышла ка яму ганначка падышла Бог табе у помач сымонка Бог табе у помач сымонака выруббі ваконца проці сонца выруббі ваконца проці сонца сонца каб к нам салаі ляталі каб мы раненька уставалі каб к нам салаі ляталі каб мы раненька вставалі не хвалюся ты ганначка не хвалюся ты милая у мяне есть мамачка старая я надолго спать Не любить я надо спать, Не любить ранюсенька нас побуди. Сябры выслухали сторонки романа Ивана Мележа «Люди на болоте». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.